Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sevdiğiniz şeylerden harcamadıkça iyiye eremezsiniz. Her ne harcarsanız Allah onu hakkıyla bilir. Tevrat'ın indirilmesinden önce İsrail'in kendisine haram kıldıkları dışında yiyeceğin her türlüsü İsrail oğullarına helaldi. De ki, eğer doğru sözlüyseniz o zaman Tevrat'ı getirip onu okuyun. Kullu Artık bundan sonra her kim Allah'a karşı yalan uydurursa işte bunlar zalimlerin ta kendisidirler.'' De ki, Allah doğruyu söylemiştir. Öyleyse Hakk'a yönelmiş olarak İbrahim'in dinine uyunuz. O, müşriklerden değildi. قُلْ صَدَقَ Şüphesiz alemlere bereket ve hidayet kaynağı olarak insanlar için kurulan ilk ev Mekke'deki Kabe'dir. Orada apaçık nişaneler, İbrahim'in makamı vardır. Oraya giren emniyette olur. Yoluna gücü yetenlerin o evi hac etmesi Allah'ın insanlar üzerinde bir hakkıdır. Kim inkar ederse bilmelidir ki Allah bütün alemlerden müstağnidir. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني de ki, Ey ehli kitap! Allah yaptıklarınızı görüp dururken, niçin Allah'ın ayetlerini inkar edersiniz? قُلْ De ki, ey ehli kitap! Görüp bildiğiniz halde niçin Allah'ın yolunu eğri göstermeye yeltenerek müminleri Allah yolundan çevirmeye kalkışıyorsunuz? Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir.'' Ey iman edenler! Kendilerine kitap verilenlerden bir gruba uyarsanız, imanınızdan sonra sizi yeniden inkarcılığa sevk ederler. Size Allah'ın ayetleri okunurken, üstelik Allah Resulü de aranızdayken nasıl inkara saparsınız? Her kim Allah'a bağlanırsa kesinlikle doğru yola iletilmiştir. وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم Ey iman edenler! Allah'tan ona yaraşır şekilde korkun ve ancak Müslümanlar olarak can verin. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم Hep birlikte Allah'ın ipine sımsıkı yapışın, parçalanmayın. Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Hani siz birbirinize düşman kişiler idiniz de O gönüllerinizi birleştirmişti ve O'nun nimeti sayesinde kardeş kimseler olmuştunuz. Yine siz bir ateş çukurunun tam kenarındayken oradan da sizi O kurtarmıştı. İşte Allah, size ayetlerini böyle açıklar ki doğru yolu bulasınız. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فأصبح فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون Sizden hayra çağıran, iyiliği emredip kötülüğü men eden bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك Kendilerine apaçık deliller geldikten sonra parçalanıp ayrılığa düşenler gibi olmayın. İşte bunlar için büyük bir azap vardır. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم Nice yüzlerin ağardığı, nice yüzlerin de karardığı günü düşünün. Yüzleri kararanlara, inanmanızdan sonra kafir mi oldunuz? Öyleyse inkar etmiş olmanız yüzünden tadın azabı denilir. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون Yüzleri ağaranlara gelince onlar Allah'ın rahmeti içindedirler. Orada ebedi kalacaklardır. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم İşte bunlar Allah'ın sana hak olarak okuduğumuz ayetleridir. Allah hiçbir kimseye haksızlık etmek istemez. تِلْكَ آيَاتُ اللّٰهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا اللّٰهُ Göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. İşler dönüp dolaşıp Allah'a varır. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ Siz insanların iyiliği için ortaya çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten men eder ve Allah'a inanırsınız. Ehli kitap da inansaydı, elbette bu kendileri için çok iyi olurdu. İçlerinde iman edenler var. Fakat çoğu yoldan çıkmışlardır. كنتم خير بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون Onlar size incitmekten başka bir zarar veremezler. Sizinle savaşa girecek olsalar, size arkalarını dönüp kaçarlar. Sonra kendilerine yardım da edilmez. لن Onlar nerede bulunurlarsa bulunsunlar Allah'ın ahdine ve insanların himayesine sığınmadıkça kendilerine zillet damgası vurulmuştur. Allah'ın hışmına uğramışlar ve miskinliğe mahkum edilmişlerdir. Çünkü onlar Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlar ve haksız yere peygamberleri öldürüyorlardı. Bu da onların isyan etmiş ve haddi aşmış bulunmalarındandır. ضربت عليهم hepsi bir değildir. Ehli kitap içinde istikamet sahibi bir topluluk vardır ki, gece saatlerinde secdeye kapanarak Allah'ın ayetlerini okurlar. ليسوا سواء من أهل Onlar Allah'a ve ahiret gününe inanırlar, iyiliği emreder, kötülükten men ederler. Hayırlı işlere koşuşurlar. İşte bunlar iyi insanlardandır.'' Onların yaptıkları hiçbir hayır karşılıksız bırakılmayacaktır. Allah takva sahiplerini çok iyi bilir. وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم İnkar edenler var ya, onların malları da, evlatları da Allah'a karşı kendilerine hiçbir fayda sağlamayacaktır. İşte onlar cehennemliklerdir. Onlar orada ebedi kalacaklardır.'' Onların bu dünya hayatında yapmakta oldukları harcamaların durumu, kendilerine zulmetmiş olan bir kavmin ekinlerini vurup da mahveden kavurucu bir rüzgarın durumu gibidir. Onlara Allah zulmetmedi. Fakat onlar kendilerine zulmediyorlar. مثل وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون Ey iman edenler! kendi dışınızdakileri sırdaş edinmeyin. Çünkü onlar size fenalık etmekten asla geri durmazlar. Hep sıkıntıya düşmenizi isterler. Gerçekten kin ve düşmanlıkları ağızlarından belli olmaktadır. Kalplerinde sakladıkları düşmanlıkları ise daha büyüktür. Eğer düşünüp anlıyorsanız ayetlerimizi size açıklamış bulunuyoruz.'' Yeah. İşte siz öyle kimselersiniz ki onlar sizi sevmedikleri halde siz onları seversiniz. Siz bütün kitaplara inanırsınız. Onlarsa sizinle karşılaştıklarında inandık derler. Kendi başlarına kaldıklarında da size olan kinlerinden dolayı parmaklarının uçlarını ısırırlar. De ki, kininizden ölün. Şüphesiz Allah, kalplerin içindekini hakkıyla bilmektedir. Ha! أَنْ size bir iyilik dokunsa bu onları tasalandırır. Başınıza bir musibet gelse buna da sevinirler. Eğer sabreder ve korunursanız onların hilesi size hiçbir zarar vermez. Şüphesiz Allah onların yaptıklarını çepeçevre kuşatmıştır.'' Hani sen sabah erkenden müminleri savaş mevzilerine yerleştirmek için ailenden ayrılmıştın. Allah hakkıyla işiten ve bilendir. وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ O zaman içinizden iki bölük bozulmaya yüz tutmuştu. Halbuki Allah onların yardımcısıydı. Müminler yalnız Allah'a dayanıp güvensinler. İzhem Andolsun sizler güçsüz olduğunuz halde Allah Bedir'de de size yardım etmişti. Öyleyse Allah'tan sakının ki ona şükretmiş olasınız. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ O zaman sen müminlere şöyle diyordun. İndirilen üç bin melekle Rabbinizin sizi takviye etmesi sizin için yeterli değil midir? ربكم Evet, siz sabır gösterir ve Allah'tan sakınırsanız, onlar hemen şu anda üzerinize gelseler, Rabbiniz nişanlı beş bin melekle sizi takviye eder. Bala Allah bunu size sırf bir müjde olsun ve kalpleriniz bu sayede rahatlasın diye yaptı. Zafer yalnızca mutlak güç ve hikmet sahibi Allah katındandır. وَمَا Allah, kafirlerden bir kısmının kökünü kessin veya onları perişan etsin, böylece bozulmuş bir halde dönüp gitsinler. Ki bu işte senin yapacağın bir şey yoktur, yahut tevbelerini kabul etsin ya da onlara azap etsin diye. Çünkü onlar zalimdirler. لِيَقْطَعَ طَرَفًا Göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. Dilediğini bağışlar, dilediğine azap eder. Allah çok bağışlayıcı ve çok merhametlidir. وَلِلَّهِ Ey iman edenler! Kat kat artırılmış olarak faiz yemeyin. Allah'tan sakının ki kurtuluşa eresiniz.'' Kafirler için hazırlanmış bulunan ateşten sakının. واتقوا النار التي أعدت للكافرين Allah'a ve Resulüne itaat edin ki rahmete kavuşturulasınız. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون Rabbinizin bağışına ve takva sahipleri için hazırlanmış olup genişliği gökler ve yer kadar olan cennete koşun. وسارعوا O takva sahipleri ki bollukta da darlıkta da Allah için harcarlar öfkelerini yutarlar ve insanları affederler. Allah da güzel davranışta bulunanları sever.'' Yine onlar ki bir kötülük yaptıklarında ya da kendilerine zulmettiklerinde Allah'ı hatırlayıp günahlarından dolayı hemen tevbe istiğfar ederler. Zaten günahları Allah'tan başka kim bağışlayabilir ki? Bir de onlar işledikleri kötülüklerde bile bile ısrar etmezler. ذكروا الله فاستغفروا İşte onların mükafatı, Rableri tarafından bağışlanma ve altlarından ırmaklar akan, içinde ebedi kalacakları cennetlerdir. Böyle amel edenlerin mükafatı ne güzeldir.'' Sizden önce nice ilahi kanunlar gelip geçmiştir. Onun için yeryüzünde gezin, dolaşın da yalan sayanların akıbeti ne olmuş görün. قَدْ خَلَتْ مِن bütün insanlığa bir açıklamadır. Takva sahipleri içinde bir hidayet ve bir öğüttür. Gevşeklik göstermeyin üzüntüye kapılmayın. Eğer inanmışsanız üstün gelecek olan sizsiniz.'' Eğer siz bir acıya uğradınızsa, o kavim de benzer bir acıya uğramıştır. O günleri biz insanlar arasında döndürür dururuz. Ta ki Allah iman edenleri ortaya çıkarsın ve aranızdan şahitler edinsin. Allah zalimleri sevmez. Bir de Allah, iman edenleri günahlardan temize çıkarmak, kafirleri de helak etmek ister. وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ Yoksa Allah içinizden cihad edenleri belli etmeden, sabredenleri ortaya çıkarmadan cennete gireceğinizi mi sandınız?'' Andolsun ki siz ölümle yüz yüze gelmezden önce onu temenni ederdiniz. İşte şimdi onu karşınızda gördünüz. وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ Muhammed ancak bir peygamberdir. Ondan önce de peygamberler gelip geçmiştir. Şimdi o ölür ya da öldürülürse gerisin geriye mi döneceksiniz? Kim geri dönerse Allah'a hiçbir şekilde zarar vermiş olmayacaktır. Allah şükredenleri mükafatlandıracaktır. وَمَا Hiçbir kimse yok ki ölümü Allah'ın iznine bağlı olmasın. Ölüm belli bir süreye göre yazılmıştır. Her kim dünya nimetini isterse kendisine ondan veririz. Kim de ahiret sevabını isterse ona da bundan veririz.'' Biz şükredenleri mükafatlandıracağız. وَمَا Nice peygamberler vardı ki, beraberinde birçok Allah erleri bulunduğu halde savaştılar da, bunlar Allah yolunda başlarına gelenlerden dolayı gevşeklik ve zaaf göstermediler, boyun eğmediler. Allah sabredenleri sever. وَكَأَيِّن Onların sözleri sadece şöyle demekten ibaretti. Ey Rabbimiz! Günahlarımızı ve işimizdeki taşkınlığımızı bağışla. Ayaklarımızı sabit kıl. Kafirler topluluğuna karşı bizi muzaffer kıl. وما كان Allah da onlara dünya nimetini ve ahiret sevabının güzelliğini verdi. Allah iyi davrananları sever.'' Ey iman edenler! Eğer kafirlere uyarsanız gerisin geriye döndürürler de hüsrana uğrayanların durumuna düşersiniz. Ya eyyühellezîne âmenû in tuti'ullezîne keferû yerdûkum alâ يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين Oysa sizin Mevlanız Allah'tır ve O yardımcıların en hayırlısıdır. بل الله مولاكم وهو خير الناصرين Allah'ın hakkında hiçbir delil indirmediği şeyleri ona ortak koşmaları sebebiyle kafirlerin kalplerine yakında korku salacağız. Gidecekleri yer de cehennemdir. Zalimlerin varacağı yer ne kötüdür. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين Siz Allah'ın izniyle düşmanlarınızı öldürürken Allah size olan vaadini yerine getirmiştir. Nihayet öyle bir an geldi ki Allah arzuladığınızı size gösterdikten sonra zaafa düştünüz. Emir konusunda tartışmaya kalkıştınız ve asi oldunuz. Dünyayı isteyeniniz de vardı, ahireti isteyeniniz de vardı. Sonra Allah, denemek için sizi onlardan alıkoydu ve andolsun sizi bağışladı. Zaten Allah müminlere karşı çok lütufkardır. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى حتى إذا فشلتم حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين O zaman peygamber arkanızdan sizi çağırdığı halde siz durmadan savaş alanından uzaklaşıyor, hiç kimseye dönüp bakmıyordunuz. Size keder üstüne keder verdi ki bundan dolayı gerek elinizden gidene, gerekse başınıza gelenlere üzülmeyesiniz. Allah yaptıklarınızdan haberdardır. İz ve lâ terûne alâ أَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِّكَيْ لَا تَحْزَنُوا Sonra o kederin arkasından Allah size bir güven indirdi ki uyuklama hali bir kısmınızı kaplıyordu. Kendi canlarının kaygısına düşmüş bir grup da Allah'a karşı haksız yere cahiliye devrindekine benzer düşüncelere kapılıyorlar, bu işten bize ne diyorlardı. De ki, iş tamamen Allah'a aittir. Onlar, sana açıklayamadıklarını içlerinde gizliyorlar. Bu işten bize bir şey olsaydı, burada öldürülmezdik diyorlar. Şöyle de, evlerinizde kalmış olsaydınız bile, öldürülmesi takdir edilmiş olanlar öldürülüp, düşecekleri yerlere kendiliklerinden çıkıp giderlerdi. Allah, içinizdekileri yoklamak ve kalplerinizdekileri temizlemek için böyle yaptı.'' Allah içinizde ne varsa hepsini bilir. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يظن بالله قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور İki ordu karşılaştığı gün sizi bırakıp gidenleri, sırf işledikleri bazı hatalar yüzünden şeytan kaydırmıştı. Yine de Allah onları affetti. Çünkü Allah çok bağışlayıcıdır, halimdir. İnnellezîne tevellev minkum yevmel tekal cemmet الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم أي إيمان edenler! Sizler, inkar edenler ve yeryüzünde sefere çıkan veya savaşan kardeşleri hakkında, eğer bizim yanımızda kalsalardı ölmezler, öldürülmezlerdi diyenler gibi olmayın. Allah bu kanaati onların kalplerine bir hasret yarası olarak koydu. Canı veren de alan da Allah'tır. Allah yaptıklarınızı hakkıyla görür.'' يا yolunda öldürülür ya da ölürseniz, şunu bilin ki Allah'ın mağfireti ve rahmeti onların topladıkları bütün şeylerden daha hayırlıdır. وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ Andolsun ölseniz de, öldürülseniz de Allah'ın huzurunda toplanacaksınız. O vakit Allah'tan bir rahmetle onlara yumuşak davrandın.'' Şayet sen kaba, katı yürekli olsaydın, hiç şüphesiz etrafından dağılıp giderlerdi. Şu halde onları affet. Bağışlanmaları için dua et. İş hakkında onlara danış. Kararını verdiğin zaman da artık Allah'a dayanıp güven. Çünkü Allah kendisine dayanıp güvenenleri sever.'' فبما رحمة غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين Allah size yardım ederse artık size üstün gelecek hiç kimse yoktur. Eğer sizi bırakıverirse, ondan sonra size kim yardım eder? Müminler ancak Allah'a güvenip dayanmalıdırlar.'' فليتوكل المؤمنون Bir peygambere emanete hıyanet yaraşmaz. Kim emanete hıyanet ederse kıyamet günü hainlik ettiği şeyin günahı boynuna asılı olarak gelir. Sonra herkese asla haksızlığa uğratılmaksızın kazandığı tas tamam verilir. وما كان لي كسبت وهم لا يظلمون Allah'ın hoşnutluğunu gözetenle Allah'ın hışmına uğrayan bir olur mu hiç? Berikisinin yeri cehennemdir. Cehennemse ne kötü bir varış noktasıdır. أَفَمَنِ اتَّبَعَ onlar Allah katında derece derecedirler. Allah onların yaptıklarını görmektedir. Hum derecatun indallah Vallahu basirun bima ya'melun Andolsun ki içlerinden kendilerine Allah'ın ayetlerini okuyan, kendilerini temizleyen, kendilerine kitap ve hikmeti öğreten bir peygamber göndermekle Allah, müminlere büyük bir lütufta bulunmuştur. Halbuki daha önce onlar apaçık bir sapıklık içindeydiler. لقد من يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب Bedir'de iki katını düşmanınızın başına getirdiğiniz bir musibet, Uhud'da kendi başınıza geldiği için mi bu nasıl oluyor dediniz. De ki, o kendi kusurunuzdandır. Şüphesiz Allah'ın her şeye gücü yeter. أولما iki birliğin karşılaştığı gün sizin başınıza gelenler ancak Allah'ın dilemesiyle olmuştur ki bu da müminleri ayırt etmesi ve münafıkları ortaya çıkarması içindi. Bunlara gelin Allah yolunda çarpışın ya da savunma yapın denildiği zaman harp etmeyi bilseydik elbette sizin peşinizden gelirdik dediler. Onlar o gün imandan çok kafirliğe yakındılar. Ağızlarıyla kalplerinde olmayanı söylüyorlardı. Halbuki Allah onların içlerinde gizlediklerini daha iyi bilir. وما وقيل لهم والله أعلم بما يكتمون Oturup da kardeşleri hakkında bize uysalardı öldürülmezlerdi diyenlere, eğer doğru sözlü insanlarsanız canlarınızı ölümden kurtarın bakalım de. الذين كنتم صادقين Allah yolunda öldürülenleri sakın ölü sanmayın. Bilakis onlar diridirler. Allah'ın lütuf ve kereminden kendilerine verdikleriyle sevinçli bir halde Rableri yanında rızıklara mazhar olmaktadırlar. Arkalarından gelecek ve henüz kendilerine katılmamış olan şehit kardeşlerine de hiçbir keder ve korku bulunmadığı müjdesinin sevincini duymaktadırlar. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله يَتَّقُونَ Allah'tan gelen nimet ve keremin, Allah'ın müminlerin ecrini zayi etmeyeceği müjdesinin sevinci içindedirler. aldıktan sonra yine Allah'ın ve peygamberin çağrısına uyanlar, bunların içlerinden iyilik yapanlar ve takva sahibi olanlar için pek büyük bir mükafat vardır.'' kısım insanlar müminlere, düşmanlarınız olan insanlar size karşı asker topladılar. Aman sakının onlardan dediklerinde bu onların imanlarını bir kat daha arttırdı ve Allah bize yeter, o ne güzel vekildir dediler.'' üzerine kendilerine hiçbir fenalık dokunmadan Allah'ın nimet ve keremiyle geri geldiler. Böylece Allah'ın rızasına uymuş oldular. Allah büyük kerem sahibidir.'' İşte o şeytan ancak kendi dostlarını korkutur. Şu halde eğer iman etmiş kimselerseniz onlardan korkmayın, benden korkun.'' İnkarda yarışanlar sana kaygı vermesin. Çünkü onlar Allah'a hiçbir zarar veremezler. Allah onlara ahiretten yana bir nasip vermemek istiyor. Onlar için çok büyük bir azap vardır. ولا يحزنك في الآخرة ولهم عذاب عظيم Şurası muhakkak ki imanı verip inkarı alanlar Allah'a hiçbir zarar veremezler. Onlar için elim bir azap vardır. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم İnkar edenler sanmasınlar ki kendilerine mühlet vermemiz onlar için daha hayırlıdır. Onlara ancak günahlarını artırmaları için fırsat veriyoruz. Onlar için alçaltıcı bir azap vardır. ولا يحسبن الذين كفروا Allah müminleri bulunduğunuz durumda bırakacak değildir. Sonunda murdarı temizden ayıracaktır. Bununla beraber Allah size gaybı da bildirecek değildir. Fakat Allah elçilerinden dilediğini ayırt eder. O halde Allah'a ve peygamberlerine iman edin. Eğer iman eder, takva sahibi olursanız sizin için de çok büyük bir ecir vardır.'' ما كان الله وما كان الله Allah'ın kereminden kendilerine verdiklerini infakta cimrilik gösterenler sanmasınlar ki o kendileri için hayırlıdır. Tersine bu onlar için pek fenadır. Cimrilik ettikleri şey de kıyamet gününde boyunlarına dolanacaktır.'' Göklerin ve yerin mirası Allah'ındır. Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır.'' وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله Vallahu bima ta'malun habir. Gerçekten Allah fakir, bizse zenginiz diyenlerin sözünü andolsun ki Allah işitmiştir. Onların dediklerini haksız yere peygamberleri öldürmeleriyle birlikte yazacağız ve diyeceğiz ki tadın o yakıcı azabı.'' لقد سمع الله قول الذين قالوا Bu dünyadayken kendi ellerinizle yapmış olduğunuzun karşılığıdır. Yoksa Allah kullarına zulmetmez. ذلك بما قدمت أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ Doğrusu Allah bize ateşin yiyeceği bir kurban getirmedikçe hiçbir peygambere inanmamamızı emretti diyenlere şöyle de. Size benden önce mucizelerle, dediğinizle nice peygamberler geldi. Eğer doğru insanlarsanız ya onları niçin öldürdünüz? الَّذ۪ينَ قَالُوا Eğer seni yalancılıkla itham ederlerse yadırgama. Gerçekten senden önce apaçık mucizeler, sahifeler ve aydınlatıcı kitap getiren nice peygamberler de yalancılıkla itham edildi.'' فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ Her canlı ölümü tadacaktır ve ancak kıyamet günü yaptıklarınızın karşılığı size tas tamam verilecektir. Kim cehennemden uzaklaştırılıp cennete konursa o gerçekten kurtuluşa ermiştir. Bu dünya hayatı ise aldatma metaından başka bir şey değildir.'' وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز Andolsun ki mallarınız ve canlarınız konusunda imtihana çekileceksiniz. Sizden önce kendilerine kitap verilenlerden ve müşriklerden birçok üzücü sözler işiteceksiniz. Eğer sabreder, ve takva gösterirseniz muhakkak ki bu işlerin en değerlisidir. لَتُبْلَوْنَ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قبلكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور Allah kendilerine kitap verilenlerden onu mutlaka insanlara açıklayacaksınız, onu gizlemeyeceksiniz diyerek söz almıştı. Onlarsa bunu kulak ardı ettiler, onu az bir dünyalığa değiştiler. Yaptıkları alışveriş ne kadar kötü. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم فنبذوه وراء يَشْتَرُونَ Sanma ki ettiklerine sevinen, yapmadıklarıyla övülmek isteyenler, evet sanma ki onlar azaptan kurtulacaklardır. Onlar için elem verici bir azap vardır. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفادة من العذاب بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'ındır. Allah'ın her şeye gücü yeter. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير Göklerin ve yerin yaratılışında, geceyle gündüzün birbiri ardınca gelip gidişinde aklı selim sahipleri için gerçekten açık ibretler vardır. İnne fî halqis semâvâti vel ardı ve ihtilâfil leyli vel Onlar ayakta dururken, otururken, yanları üzerine yatarken Allah'ı anarlar. Göklerin ve yerin yaratılışı hakkında derin derin düşünürler ve derler, Rabbimiz sen bunu boşuna yaratmadın. Seni tesbih ederiz. Bizi cehennem azabından koru.'' يتفكرون في خلق السماوات والأرض Rabbimiz. Doğrusu sen kimi cehenneme koyarsan artık onu rüsva etmişsindir. Zalimlerin hiç yardımcıları yoktur. Rabbena inneke men Rabbimiz! Gerçek şu ki biz Rabbinize inanın diye imana çağıran bir davetçiyi işittik, hemen iman ettik. Artık bizim günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi ört, ruhumuzu iyilerle beraber al ey Rabbimiz. Rabbena نبأناه نار Rabbimiz bize peygamberlerin vasıtasıyla vaat ettiklerini de ikram et ve kıyamet gününde bizi rezil rüsva etme. Şüphesiz sen vaadinden caymazsın.'' Bunun üzerine Rableri onların dualarını kabul etti. Ben erkek olsun kadın olsun ki hep birbirinizdensiniz, içinizden çalışan hiçbir kimsenin yaptığını boşa çıkarmayacağım. Onlar ki hicret ettiler, yurtlarından çıkarıldılar, benim yolumda eziyete uğradılar, çarpıştılar ve öldürüldüler. Andolsun ben de onların kötülüklerini örteceğim ve onları altlarından ırmaklar akan cennetlere koyacağım.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 لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد Azıcık bir menfaattir o. Sonra onların varacakları yer cehennemdir. O ne kötü varış yeridir. متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد Fakat Rablerine karşı gelmekten sakınanlar için Allah tarafından bir ikram olarak altlarından ırmaklar akan, ebedi olarak kalacakları cennetler vardır. İyi kişiler için Allah katındaki daha hayırlıdır. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار Ehli kitaptan öyleleri var ki Allah'a hem size indirilene hem de kendilerine indirilene tam bir samimiyetle ve Allah'a boyun eğerek iman ederler. Allah'ın ayetlerini az bir paraya satmazlar. İşte onlar için Rableri katında ecirleri vardır. Şüphesiz Allah hesabı çabuk olandır. وَإِنَّ الْكِتَابِ Ey iman edenler! Sabredin, sebat gösterin, hazırlıklı ve uyanık bulunun ve Allah'tan korkun ki başarıya erişebilesiniz. Ya eyyühellezîne âmenu sbirû ve sabiru ve rabitu vettekû الله لعلكم تفلحون صدق الله العظيم Nisa suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Ey insanlar!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 Temizi pis olanla değişmeyin. Onların mallarını kendi mallarınıza katarak yemeyin. Çünkü bu büyük bir günahtır. وَآتُوا الْيَتَامَى Eğer yetimlerin haklarına riayet edememekten korkarsanız, beğendiğiniz kadınlardan ikişer, üçer, dörder alın. Haksızlık yapmaktan korkarsanız bir tane alın. Yahut da sahip olduğunuzla yetinin. Bu, adaletten ayrılmamanız için en uygun olanıdır. وَاِنْ خِفْتُمْ وأمسكوا في اليتامى فانكحوا من النساء فإن خفت Kadınlara mehirlerini gönül rızasıyla verin. Eğer gönül hoşluğuyla o mehrin bir kısmını size bağışlarlarsa, onu da afiyetle yiyin. وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا Allah'ın geçiminize dayanak kıldığı mallarınızı aklı ermezlere vermeyin. O mallarla onları besleyin, giydirin ve onlara güzel söz söyleyin. وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ evlilik çağına gelinceye kadar yetimleri deneyin. Eğer onlarda akılca bir olgunlaşma görürseniz hemen mallarını kendilerine verin. Büyüyecekler de geri alacaklar diye o malları israfla ve tezelden yemeyin. Zengin olan veli iffetli olmaya çalışsın. Yoksul olan da ihtiyaç ve emeğine uygun olarak yesin. Mallarını kendilerine verdiğiniz zaman yanlarında şahit bulundurun. Hesap sorucu olarak da Allah yeter. وابتلوا اليتامى حتى فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا وما فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا Ana babanın ve yakınların bıraktıklarından erkeklere bir pay vardır. Ana babanın ve yakınların bıraktıklarından kadınlara da bir pay vardır. Gerek azından, gerek çoğundan belli bir hisse ayrılmıştır. Little نصيبا مفروضا Mirastan payı olmayan yakınlar, yetimler ve yoksullar miras taksiminde hazır bulunursa bundan onları da rızıklandırın ve onlara güzel söz söyleyin. وَإِذَا Geriye eli ermez, gücü yetmez çocuklar bıraktıkları takdirde halleri ne olur diye korkacak olan yetimlere haksızlık etmekten korkup titresinler. Allah'tan sakınsınlar ve doğru söz söylesinler. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً haksızlıkla yetimlerin mallarını yiyenler, şüphesiz karınlarına ancak ateş tıkınmış olurlar. Zaten onlar alevlenmiş ateşe gireceklerdir. İn Allah size çocuklarınız hakkında erkeğe kadının payının iki misli miras vermenizi emreder. Çocuklar ikiden fazla kadın iseler, ölünün bıraktığının üçte ikisi onlarındır. Eğer yalnız bir kadınsa yarısı onundur. Ölenin çocuğu varsa, ana babasından her birinin mirastan altıda bir hissesi vardır. Eğer çocuğu yok da, ana babası ona varis olmuşsa anasına üçte bir düşer. Eğer ölenin kardeşleri varsa anasına altıda bir düşer. Bütün bu paylar ölenin yapacağı vasiyetten ve borçtan sonradır. Babalarınız ve oğullarınızdan hangisinin size fayda bakımından daha yakın olduğunu bilemezsiniz. Bunlar Allah tarafından konmuş farzlardır. Şüphesiz Allah ilim ve hikmet sahibidir. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس من فإن لم يكن yapacakları vasiyetten ve borçtan sonra eşlerinizin eğer çocukları yoksa bıraktıklarının yarısı sizindir. Çocukları varsa bıraktıklarının dörtte biri sizindir. Çocuğunuz yoksa sizin de yapacağınız vasiyetten ve borçtan sonra bıraktığınızın dörtte biri onlarındır. Çocuğunuz varsa bıraktığınızın sekizde biri onlarındır. Eğer bir erkek veya kadının ana babası ve çocukları bulunmadığı halde kelale şeklinde malı mirasçılara kalırsa ve bir erkek yahut bir kız kardeşi varsa her birine altıda bir düşer. Bundan fazlaysalar üçte bire ortaktırlar. Bu taksim yapılacak vasiyetten ve borçtan sonra kimse zarara uğramaksızın yapılacaktır. Bunlar Allah'tan size vasiyettir. Allah her şeyi hakkıyla bilendir, halimdir. ولكم نصف ما ترك أزواجكم sınırlarıdır. Kim Allah'a ve peygamberine itaat ederse Allah onu zemininden ırmaklar akan cennetlere koyacaktır. Orada devamlı kalıcıdırlar. İşte büyük kurtuluş budur.'' Allah'a ve peygamberine karşı isyan eder ve sınırlarını aşarsa Allah onu devamlı kalacağı bir ateşe sokar ve onun için alçaltıcı bir azap vardır.'' Kadınlarınızdan fuhuş yapanlara karşı aranızdan dört şahit getirin. Eğer şahitlik ederlerse o kadınları ölüm alıp götürünceye yahut Allah onlara bir yol açıncaya kadar evlerde hapsedin. واللاتي استشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلاً İçinizden fuhuş yapan her iki tarafa ceza verin. Eğer tevbe eder uslanırlarsa artık onlara ceza verip eziyet etmekten vazgeçin. Çünkü Allah tevbeleri çok kabul eden ve çok esirgiyendir. واللذان Allah'ın kabul edeceği tevbe ancak bilmeden kötülük edip de sonra tez elden tevbe edenlerin tevbesidir. İşte Allah bunların tevbesini kabul eder. Allah her şeyi bilendir, hikmet sahibidir.'' جَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ Yoksa kötülükleri yapıp yapıp da içlerinden birine ölüm gelip çatınca ben şimdi tevbe ettim diyenlerle kafir olarak ölenler için tevbe yoktur. Onlar için acı bir azap hazırlamışızdır.'' وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون iman edenler! Kadınlara zorla varis olmanız size helal değildir. Apaçık bir edepsizlik yapmadıkça, onlara verdiğinizin bir kısmını ele geçirmeniz için de kadınları sıkıştırmayın.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 Siz iftira ederek ve apaçık günah işleyerek onu geri alır mısınız? وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا Vaktiyle siz birbirinizle haşır neşir olduğunuz ve onlar sizden sağlam bir teminat almış olduğu halde onu nasıl geri alırsınız? وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا Geçmişte olanlar bir yana, babalarınızın evlendiği kadınlarla evlenmeyin. Çünkü bu bir hayasızlıktır, iğrenç bir şeydir ve kötü bir yoldur. وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا Analarınız, kızlarınız, kız kardeşleriniz, halalarınız, teyzeleriniz, kardeş kızları, kız kardeş kızları, sizi emziren analarınız, süt bacılarınız, eşlerinizin anaları, kendileriyle birleştiğiniz eşlerinizden olup evlerinizde bulunan üvey kızlarınız size haram kılındı. Eğer onlarla nikahlanıp da henüz birleşmemişseniz, kızlarını almanızda size bir mahzur yoktur. Kendi sulbünüzden olan oğullarınızın eşleri ve iki kız kardeşi birden almak da size haram kılındı. Ancak geçen geçmiştir.'' Allah çok bağışlayıcı ve esirgeyicidir. Hürrimet aleykum ummehatukum ve benatukum ve ahawatukum ve ammatukum ve khâ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وأمهات نسائهم اللاتي دخلتم وحلائل صدق الله العظيم